Danas je naravno prorijeđena jer mnogi su najavili da će na Vojtikav, mnogi nisu otišli van Zenice u Sarajevo ili Tešan i tako dalje. Mi nastavljamo sa svojim programom, to je sura El Kef, prvi, prvi čas, a drugi čas komentar hadisa Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Stigli smo do šestog ajta. Prvih pet ajta smo pojasnili što znači, zatim smo neke pouke i poruke izvukli iz tih ajta, a danas nastavljamo sa šestim ajta. Kaže Allah Đerašanu dalje, فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِ مِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا Pa zar ćeš ti od tuge za njima uništiti sam sebe, odnosno upropastiti sam sebe, zato što oni neće da vjeruju u ovaj govor. Znači, ovaj ajet nam govori o stanju poslanika sallallahu alaihi wa sallam u to prvo vrijeme. Bilo mu je žao do te mjere što njegov narod ne vjeruje u to što je došlo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da Allah opisuje da skoro da umre od tuge. Znači skoro da umire od tuge zbog toga što neće da vjeru, vjeruju u Kur'an. Mi iz ovoga možemo jako puno zaključiti koristi fajde pa naročito davetski. Prvo, ne može čovjek pozivati jedan narod ako mu nije stalo da taj narod primi tu vjeru. Ako mu je svejedno kakav će rezultat ishod biti, onda on neće ni pružiti napor i trud koji može. To s jedne strane. Jer Allah Đelešanu nije poslanika sallallahu alaihi wa sallam ovdje pokudio zbog tuge za njima što neće da vjeruje. Nego zato što je tuga tolika da, da će umrijeti od tuge. Što znači da tuga što neće da prihvate, ako je umjerena, nije problem. Čak što više treba da bude. Ali pretirano tugovanje zbog toga koje odvodi u jednu drugu krajnost, a to je da čovjek našteti sebi svom zdravlju ili našteti svom davetskom angažmanu, jer može čovjeka ta tuga odvesti do te mjere da izgubi nadu da taj narod može išta da prihvati. To je ono što je pokuđeno ovdje u ovom ajetu. Da pretjerana tuga, a tuga zbog toga što neće da prime din i slično, je dobra i poželjena čovjeka podstiče i da stalno razmišlja o tome kako da te ljude privoli za vjeru. Druga stvar. Poslanika sallallahu alejhi ve sellem je bila briga i morala ga je tuga zato što neće da prihvati Kur'an. Što znači da da i, i onome ko se bavi da on nije cilj hoće li prihvatiti njega lično ili ne. Zato Lema kaže, postoje dvije vrste daija ljudi. Oni koji preko vjere pozivaju sebi praktično. I tužan je i ljuti se ako ljudi ne prihvate njega kao osobu. Takav nije pohvaljen u šeritu. Takav poziva u principu, u suštini, poziva sebi, a ne šerijetu. A ono čemu nas ovdje Allah Đelešanu uči i govori o našem poslaniku da njemu nije bilo to prioritet, nije uopšte bilo to važno, nego je važno da prihvate vjeru. I to je bio običaj naše uleme. Imam Šafija u jednoj predaju od njega kaže volio bih da ljudi znaju ovo što ja znam, a da se mene ni slovo ne pripiše. Znači ne mora niko reći imam Šafija naučio ljudi. Nijedno slovo, ali volio bih da ljudi znaju. I zato mi tu imamo, možemo nam naći neke vage, kad čovjek preko islama poziva sebi u principu, u svoje nekakve grupe, grupacije, ne znam nije šta, a kad poziva zaista u islam. Prvo, ako se ljuti kad neko ne prihvati od njega, a prihvati od drugog nešto. Ako je zaista čovjek ustalo da vjera bude u praksi, onda njemu nije važno hoće li neko prihvatiti od Huse ili Hase, ili od njega. Važno je da su ljudi prihvatili to i da se to radi. Ali ako se čovjek ljuti što nije mason za njega, to već ima udjela čovjekovog nefsa u njegovoj daju, u njegovom pozivu. A to nije dobro. Dalje vidimo ljude, također jedno, jedno mjerilo može biti da čovjek poziva samo sebi u svoju grupu. Ima on nekakav džemat, nekakvu grupu, I svi koji nisu u njegovom džematu, u njegovoj grupi su na zavodi, ne znaju šta je vjera, ne znaju šta je din i ostalo. A to nije tačno. I to je također znak da ti pozivaš sebi čovječe. A ko se ti osvom u tome? Čovjek kao osoba nije uopće važan tu u tom procesu. Važno je da, da ljud, do ljudi dođe vjera. I da ljudi nauče ono što trebaju da nauče i da primjene u praksi ono što trebaju da primjene. I zato ti pozivi preko islama, znači u ime Islama, da čovjek poziva sebi su jako opasni po vjeru same, po vjeru ljudi i prije svega imaju za posljedicu cijepanje zajednice muslimanje. Znači ako dođe jedan i poziva sebi, dođe drugi poziva sebi, dođe treći poziva sebi, vidjet ćete da neće proći dugo vremena kad će oni biti ovaj, suparničke skupine, da će jedni drugi početi tražiti mahane, da će onda početi svašta nešto što nije uredno. Nego čovjek treba da, da se vodi motom koji je Allah Đelešanu jasno naglasio koji radi i zavili ad ojlova. Pa reci, ovo je moj put, ja pozivam Allah. Ali ovo se vrati. Sa znanjem, onako kako mi znanje naređuje. Pozivam Allah i to. I to je pravi cilj i smisao da. فلعلك باخع نفسك على آثارهم لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Ovde da vidimo o čemu se radi. Poslanik se dobro žali što neće da vjeruju, vjeruje ko? mušrici u Mekke, koji njemu i njegovim ashabima čine zlo, svako zlo koje mogu smisliti. A ipak mu žao što neće da prije. gdje su ti osjećaji danas? Mi imamo danas situaciju da smo mi muslimani ovdje u Bosni, svi, i sad neki primjenjuju vjeru više, neki malo manje, neki na, na jedan način, drugi na drugi način. I šta se dogodi? Događa se međusobna nepodnošljivost, međusobno svađanje, proglašavanje nevjernicima i ostalih. A gdje je tu tuga zato što neko ne zna nešto o vjeri? Znači ovdje poslani Srednjem žali za mušicima koji neće da prime vjeru. Koji ne zbog toga što neće da prihvate Kur'an. Znači, ako ima muslimana koji nedovoljno ili malo slabije drži se Kur'ana, treba naša tuga da bude veća, a naša reakcija puno blaža u odnosu na te muslimane i na ostalo. A ne kao što se dešava da, recimo, jedna žena kaže najviše bi voljela zaklat svoga brata žena, žena vjeri i pridržava se sunnete, ali ti tak svoga brata bi najviše voljela zaklati. Znači, jel to može tako? Pa gdje su ti osjećaji, bolan, gdje je ta tuga, želja za dobrim? Ovdje poslani srne za mušicima tuguje što neće da prihvate kod mene. Nisu mu ni rodni, ništa, ima dio i njih koji rod, ali nije ograničeno ovdje razgraničeno da je za svojim rodom ne, za cijelo, za svim. Znači, to ne može tako. I to nije tako, to je nakaradno tako kad se stvari postave. Ti osjećaj da želiš čovjeku dobro, da želiš da mu dostaviš svako dobro i svaki hajr, to je ono što fali danas počistu kod. Ovo je također potvrda ajta u kojem Alošanu kaže da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam harisu na reku, a želi vam svako dobro, Znači, to je također potvrda toga ajta gdje se opisuje poslanje srednjom da želi svako dobro svom umetu. Dalje, iz ovog ajta također možemo razumjeti da je najvažnije od, od, od svega što je poslanik sallallahu alaihi sallam htio da dostavi ljudima jeste Kur'an. Kur'an izvor svega, izvor znanja i izvor svakog dobra. Zatim Allah Đalešanohu prelazi dalje, tješeći poslanika sa Nalabar i I ukazujući mu, da, ukazujući mu da ta tuga koju osjeća što neće da prihvate Kur'an, ne smije da ga odvede od glavnog cilja svrhe postojanja. Znači, mi iz toga učimo također da ako ljudi ne prihvate vjeru, neće da prihvate vjeru, ne treba to da izazove kod nas toliku tugu da mi padnemo u nekakav očaj, da padnemo u nešto i tako da je musliman uvijek na dobro. Prihvatio ko ne prihvatio, htio ko ne htio, musliman ako se drži svoje vjere i postupa po svojoj vjeri, za njega će biti dobro i hajde na oba svijeta. Podnijeće možda nešto od uznemiravanja, od problema i tako dalje, međutim, na kraju, za njega je dobro i ovoga i onoga svijeta. Pa kaže Allahšanu dalje, inna dja'alna ma'ala al-ardi zinata l'aha li nabluvahum ejuhum ahsanu amala. Mi smo na zemlji sve stvorili kao ukras na njoj, da bismo iskušali ljude ko će od njih ljepše raditi. Znači, to je svrha. Znači sve što je na ovoj zemljskoj kugli je Ukras. Znači sve što je Allah Đelešanu stvorio ili što su ljudi napravili od onoga što je Allah Đelešanu dao u prirodi. To su sve ukrasi. Kao vid iskušenja. Znači kušnje. Ko će zaista zaboraviti na svoga stvoritelja i vezati se za te, za te ukrase? A ko će shvatiti da ima stvoritelja i posvetiti se njemu? A od dunjaluka će uzeti onoliko koliko mu treba. Koliko mu bude olakšano. I zato mi imamo ljude po tom pitanju, dvije skupine. Oni koji su se vezali za dunjaluk i za njegove ukrace i postali su robovi dinara i direna. Za njih poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, kako stoji u Buhari, taj se abdu dinar, taj se abdu dirhem neka propadni rob dinara i neka propadni rob dirhema. Znači, ljudi čija je glavna briga, vrhunac svega, dunjalog, kad se probude, misli na dunjalog, kad zaspe, zaspe u brigama o dunjalogu, cijeli njihov rad o dunjalogu, nemaju vremena za ibadit ništa, tim ljudima dunjalog je božanstven. I to je po ocjeni mnogih učenjaka danas najveći kip dunjavog. Jer šta znači kad mi kažemo vrijeme materializma? To znači da su se ljudi posvetili materiji, to je dunjavučkom dobru, ovim ukrasima. I na to nas je i poslanik sallallahu alaihi wa sallam i upozoravao, rekavši, ja se ne bojim za vas da ćete skrenuti i tako dalje, nego bojim se za vas, da se, ne bojim se siromaštva za vas, nego se bojim za vas da se dunjalog ne odmori. To je tako zaista. I upozorio je to, rekavši da je dunjalog holvatun hadira, sladak i zelen. To jest, kažu, lema lijepog ukusa kad ga čovjek proba, a i lijepog izgleda privlači čovjeka. Pa bojte se dunjaluka od tako dunja, od tako misa. Bojite se dunjaluka i bojte se žena, kao poseban vid dunjaluka. Iskušenje ženama. To je također najveći i najteži iskušenje za čovjeka. To spada u iskušenje to dunjavko. Line bluvahum e Da bismo ih iskušali. Znači, cilj ovoga svega, znači što je oko nas, ovo ovaj ajetno govori, da je to sve ukras Allah dao na zemlji. S ciljem, mi smo tu na zemlji, na ispitu. Ko će ljepši raditi sa tim ukrasom? Interesantan je ovdje dodatak ko će ljepše raditi. Nije rečeno ko će više dobro raditi, nego ko će najljepše raditi. I, nažalost, ta prva skupina koja će gledati svećina, koja se je vezana za te ukrase, većina njih su, naravno, neuki, kako se može vidjeti, pokazivanja o, o bogatašu iz eh, Musaovog naroda, Karun. Karun se zvao koji je imao velika blaga i tako dalje, ključevi, kako se spominje. Allah Đelešanu jasno navodi u tom kazivanju da je običan svijet rekao Ja lejte lena mitle maluti je karu. Da Bog do mi imamo ono što je dato karunu. A učeni su govorili, Allah Đelešanu pocrpeva, da je ono što je kod Allaha bolje. Znači, to sve govori upravo o ovoj drugoj. Druga skupina to su ljudi koji su spoznali svoga gospodara, spoznali svoju vjeru, spoznali svog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Spoznali su svrhu ovoga života, što je najvažnije i u skladu s tim su radili. Ti ukrasi ih nisu zaveli. Pa čak u trenutku ako su im i došli, ne smeta da vjernik bude bogat, da ima pare, ali taj metak se zadržu u rukama. I zato ga oni dijeli, a nije im u srcu. To je važna razlika između te dvije skupine. Nije razlika u tome da vjernik mora biti siromašan, a ne nevjernik bogat, ne. Nego je razlika u tome što je dunjaluk u rukama vjernika, a ne nevjernika je u srcu. I zato vjernik lahko može dati zakat kad dođe, dati sadaku i pomoć drugom i svašta nešto. A nevjerniku je to vrlo teško. I kad pomaže, gleda da to bude u tome neki interes korisne. Znači da od toga ima neke koristi i fajde. I mi zato vidimo danas da je metak u tih ljudi koji ne vjeruju u budući svijet, recimo, ili neispravno vjeruju, i kad rade nešto humanitarno i slično, uglavnom to prate ogromne promocije, ogromne lične neke promocije, zvijezde muzičke, filmske, ne znam nija šta, znači ima tu koristi opet uh, druga to je popularnost i povećanje cijene u nekim poslovima i tako dalje. A druga stvar, ono što je javna tajna o čemu se govori, to je pranje novca putem tih humanitarnih ovaj, akcija i tako dalje, dilim svijeta. Pa novac koji je stečen na ne znam nija kakav način, koji ne može se ubaciti u regularni tokove novca, ide preko tih humanitarnih.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 I on je morao ići iz tog mjesta, Da li je bio, na, da li je umro ili razbolio se, uglavnom morao ići, nisam siguran sad. Morao ići s tog područja gdje su zajedno radili ta humanitarna organizacija iz Kojta i taj, taj čovjek francus koji je imao svoju neku fundaciju privatnu. I sad je treba ostaviti novac nešto preko milijon dolara. I on je ostavio i kaže tom čovjeku da jedino u njega ima povjerenja da će taj novac doći gdje treba, da će se pomoći tim ljudima koji su gladni u Africi i ostavi tih milijun dolara tom čovjeku muslimanu da ih podijeli tim ljudima. A imao je mnogo tih hršćanskih neke organizacija, zapadne organizacije, gdje se slijeva veliki novac, međutim, negdje 10% tek tog novca stigne do krajnjih korisnika, a 90% se troši na tu mašineriju humanitarne organizacije i ostalo. I on je ostavio taj novac tom muslimanu i otišao. Znači, s namjerom da pomogne tim ljudima. Znači ima, ali to su izuzetci. Kad govorimo o tim stvarima, govorimo o izuzetcima, a ne o pravilu. Dok je pravilo kod muslimana obrnuto, da do krajnjeg potrošača dolazi više nego što se troši u te propratne svrhe. وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا بُرُوزًا a mi ćemo također sve što je na njoj učiniti golom ledinom. Znači, govori se o okijanetskom danu, o sudnjivu danu, kada će sve ove, svi ovi ukrasi nestati i biti uništeni. Braćo moja draga, ukrasi koji čovjeku budu dati, stan, kuća, auto, novac, pare, poslovi koji idu, dužni smo prije svega na njima zahvaljivati srcem, jezikom i dobrim tijelima, to je strošenim tih ukrasa unošćim u stvari koje, koje je Alšanu zadovoljno. Druga stvar, moramo dobro znati da će to od nas otići na jedan od dva načina. Ili našim odlaskom, i to ostaje drugima, I na to se odnosi poslanikov sallallahu alaihi wa sallam hadis, kada upitao sahabe, kome je od vas draži metak vaših naslednika nego vaš? Se rekli nikom. A onda je poslanik sallam reče da čovjek ono što ostavi nakon sebe ide njegovim naslednicima, nema od toga ništa. A ono što potroši u hajr dok je živ, dok je tu, to je ono što ostaje njemu. To jest na ahiretu. A drugi način je ovaj o kome govori ovaj ajit. Sve što je na zemlji bit će golom ledinom učinjeno, to jest uništeno, i prestat će više postojati i ovi ukrasi koji su prolazni i sl. Tu nam govori o jednom, a to je da čovjek se ne veže srcem za dunjalu i za ovaj svijet. Najveći problem muslimana generalno danas je vezan za dunjaluk. Dunjaluk je ušao u sva srce, recimo uzmite samo bogate zaljevske zemlje i ostalo. Koji, su tu, koji je tu novac u pitanju i ostalo, pogotovo kod te neke vladajuće klase i ostalo? To su stvari, oni čak imaju, njihovo bogatstvo je državna tajna, to se i ne zna. Ali je dovoljno reći da bukvalno ima ljudi koji dođu recimo u London, u centar Londona i zakupi hotel, cijeli hotel zakupi za jednu noć. A ne treba, ali to nima veze, njima je čiv da ima prazan hotel za žene, kćeri, sluge, sluškinje i ostalo. Cijeli hotel. Ili recimo bukvalno iz Dub u Dubaju ima ljudi koji sjede recimo i kažu ajmo Pariz na ručak recimo na večeru. I sjednu avion i odu u Parizu. Samo zato je gratis. Je to rasipništvo i slično? To je rasipništvo s jedne strane. S druge strane, to je takav jedan način života. Ulazi u dunjanu u njegova srca i on će naravno takav čovjek sve učiniti da ne izgubi to. Treba prodati komad vjere, može, nije problem. Treba malo veći komad vjere, može, nije problem. Samo da ne odi taj idiot. Znači, to da čovjek se veže za dunjalu, to je najveći problem koji čovjeka može zadesiti. Jako se je teško ovaj, oteti tome, mi nismo ni svjesni koliko se čovjek ve, vezo za dunjalu dok ne dođe moment ispita. A ispiti mogu biti vezani za, recimo, da mora nekad dati nešto što voli, nekad izgubi nešto, nesretnim slučajima i slično, pa vidi koliko mu je žao toga, Nekad mu propadne roba koju mu trguje, recimo, je slično, pa vidi koliko se brine zbog toga i tuguje, a prođe, recimo, sabah ne u džamatu, ne, hajde, ići ako mogu. Recimo, prođe akšam, prođe namaz, ili ne uradi se neke obaveze, ili uradi se neki, neki haram, pa čovjek kaže da je, ovaj, nema veze, Allah je milostiv i ostalo. Znači, nima tog osjećaja kad je u pitanju vjera, odmah to je znak da je u pitanju, da je Dunjaluk duboko u srcu, ali čovjek nije sestan. Kod tih ispita se najbolje zna. I zato kažu da je jedini put kada je poslanik sa srednjem bio toliko ljut i žalostan u sukobu sa mušicima, kada u bitci na Hendeku nije klanio kindiju na vrijeme. tada je zamolio Allah Žešanu da one ko, zbog koji nije klanio te slušike, ispuni njihove kabore vatrom. Znači, bio je zauzit opravdan, ali nije na vrijeme bilo. Bilo me je jako žao zbog toga, tako da je čak i novu uključio protiv onih koji, to, koji su vas priječili u tome. Ja znači, se pitan, jedno, mm. malo prije kad si govorio kao ajtamo, ko će ljepše postupati, možeš nam to malo približiti? ljepše postupanje ovdje sad ovo, to su te dvije skupine. Znači oni koji su se vezali za Dunjaluk, i Dunjaluk je njihov praktično idol, i oni koji su Dunjaluk prihvatili kao mjesto ispita, prolaska, mjesto kuće, i u tom kontekstu je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao budi na Dunjaluku kao putnik ili prolaznik. Kažu Lema, to su ta dva stepena zuhda. Da čovjek bude kao putnik, to je malo ono da čovjek i opusti, da jer putnik dođe recimo u neko mjesto pa zakupi hotel, pa jede hranu ili ne znam nija šta, malo ko ima rahatluka više. A ako ne to, onda malo veći stepen zuda, to je kao prolaznik. Znači, samo prolazi tu, da ima to daš. Ništa ne uzima to. To je to ljepše postupanje svatanja Dunjanka u tom smislu ovaj, kao kuću ispita i kao kuću gdje treba zaslužiti sljedeći vječni boravak. To je džene ti koji postupaju tako, oni lijepo i ljepše postupaju. A zatim tu ima takmičenje u tim e, stepenima koje prihvatio. Pa ima neko ko je na većim stepenu tog zurda, pa ima na manjim stepenu tog zurda i tako dalje. Zatim sama ta primjena u toga sadrži dvije stvari da čovjek iskreno to radi, da radi u skladu sa poslanikom, sunnetom i tako dalje. Hmm možemo to primijeniti na djela. Da se radi djela koja su vidnija. To svakako, taj dio toga ulazi u to. Znači, to u principu jest fik, svrha fika, jer naši učenjaci kažu nije poznavalac fika onaj ko zna šta je haram i halal, nego je poznavalac fika onaj ko zna koje je veće dobro, a koje je veće zlo. Znači, koje je veće dobro da ga uradi i šta je veće zlo da ga izbignete. To je suština fika. Jer obično čovjek nije u situacijama da da je čisto uvijek mu u životu halal i haram. Nego uvijek ima veće dobro da uradi i veće zlo da izbigne. <clears throat> Wallahu alamu. Zatim Allah Žešanu prelazi nakon toga primjerom da pokaže odnos prema tim dunjalučkim ukrasima i dunjalukom a to su mladići koji su dugo godina boravili u pećini. O čemu se tu radi? Radi se o skupini mladića koji su živjeli prije ovog umeta. Ne zna se tačno kad. Mišljenje koje preovladava jeste da su bili dio i Isaovog umeta, ali Isa. Također se ne zna gdje konkretno su bili. Postoje neke pećine koje posjećaju ljudi danas, međutim, nema pouzdanog dokaza da je to. Znači, ne može se, ne može se pouzdano tvrditi da je to. Uglavnom, njihovo okazivanje spominje se i u ranim knjigama. Zato je malo problem kad kažemo, recimo, određivanje njihovog vremena ako kažemo da su bili od Isaovog mileta, kako to da se spominju u Tevratu, recimo? A Tevrat je objavljen prije Isavisa. A mi znamo da su, da su mušici otišli u Meku da pitaju od jevrije šta da rade sa poslanikom, pa su im rekli pitajte ga ta tri pitanja. Što znači da su oni živjeli prije to vremena. I zato određivanje vremena i mjesta vrlo je nezahvalno jer nema preciznog ovaj podatka u vezi s tim, a na kraju krajeva nije ni važno, važna je pouka, jer da je bilo važno, spomenuto bi nam bilo. I svih tih prijašnjih događaja važna je pouka, a ne mjesto gdje su se dogodili i vrijeme. Oni su vidjeli da je njihov narod u zabrlu i otišli su pred vladara tog vremena i jasno su rekli šta je istina. Znači, uradili su taj, kako je došlo pred Emanevići džihad, da čovjek pred nepravodnim vladarom kaže istinu. I nakon toga, pošto su vidjeli da je smutnja vladala, otišli su van svoga mjesta s namjerom da žive odvojeno i da se ne miješaju s ljudima. Međutim, ne znajući šta će, šta će im se dogoditi, Allah Đelešanu je htio ti, te dobre ljude počastiti keramitom. I počastio ih je keramitom tako što su u toj pećini zaspali i nisu se budili ne znajući ni oni koliko. A to je bilo preko 300 godina. Znači, spavali su. Druga stvar, na njihovom tijelu nisu se vidjele promjene. Ja sam gledao jedan crtani, pa spomenu tamo nokti ovoliki, pa kose, pa... To nije tačno. Dio kerameta je bio da se na njihovom tijelu nisu vidjele promjene te dugi nokti kosa. Zašto? Zato što oni jasno, kad su se probudili, nisu znali koliko su spavali. Pa jedno rekli jednu noć, jedno jutro, da su vidjeli te tolike nokte na sebi i ostalo, znali da nešto nije u redu Nego su se probudili i mislili su da su vrlo kratko spavali. Što znači da promjene u njihovom tijelu nisu bile vidljive. To je također dio kerameta. I brojni niz kerameta koje ćemo vidjeti ovaj, kroz njihovo kazivanje dogodili su se upravo iz počasti premjena. Pa da vidimo što nam kaže o tome ovim ajde. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا Zar ti misliš, obraća se Muhammedu sa sobom, da je kazivanje o tim mladićima iz pećine najčudnije što se dogodilo na ovom svijetu? Znači, nije to najčudnije. To jest događaj koji je čudan, koji je veliki ajet, čudo, Allahu znak, ali nije najveći Allahu znak i nije najčudnije što se dogodilo. Pa da vidimo. إذ أذى الفتية إلى الكهف فقال ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Kada je skupina mladića, znači mladi ljudi, otišla u pećinu. Pećina, znate što je pećina, to je udubljenje u, u brdu i planine i tako dalje. I rekli su, gospodaru naš, daj nam ti od sebe milost i uputi nas na najbolje postupke. znači da su ti mladići pobožni bili, jer šta god su radili, propratili su to do ovog. Znači, odlučili su se na taj postupak, ali su volili Allaha Đelešanu da im on od sebe da, a to je dokaz njihove povezanosti sa Allaha Đelešanu. Znači, nisu rekli samo milost, daj nam svoju milost, nego daj nam od sebe milost. A sva milost je od Allaha Đelešanu ali to ukazuje na čovjekovu povezanost srcem sa Allahom Zatim što je milost bez onog, jel? što ukazuje na, na veliku problemu nas. Pa i i uputi nas na najbolji postup. Ne znajući da šta će se dogoditi, Allah Želešanu je prihvatio njihov dobu i uputio ih i na tu obećinu čiji je sam položaj bio važan da oni mogu toliko vremena spavati i slično. Zato čovjek, kad hoće nešto uraditi, treba uputiti da ovo Allah uđenašao. Da ga uputi, jer koliko god čovjek mislio, sabirao, oduzimo, dijelio, množio i sve što nešto, nikada ne može dokučiti do, do suštine stvari šta će za njega na kraju biti dobro. Ovi momci su se uputili da, da, da se osame od svog naroda i zamolili su Allah Đelšan da ih uputi i uputi. Mogli su tako izabrati pećinu u kojoj nije bilo dovoljno svjetla, recimo, da sunce izalazi i izlazi. Pa da to našteti njihovim tijelom. Mogli su izabrati pećinu gdje je sunce udaralo direktno, pa da i to našteti njihovim tijelom. Mogli su izabrati pećinu gdje kiše, snjegovi i ostalo, sve to ulazi. Ono, međutim, zamolili se Allah Đelšanu da ih uputi na najispravniji postupak i ne, oni nesvjesno Allah je dao da oni zaberu pećinu koja je odgovarajuća što se to može dobiti. Znači Allahova uputa u čovjekovom postupku je vrlo važna. Od krajnje važnosti i zato služi dova. Čak je naš poslanik sa srednjem propisao muslimanima iz Tihara dovu. Znači naš poslanik sa srednjem je ovaj, podučavao umet iz Tihara dovi Kad god hoće nešto da uradi. Znači čovjek 100% siguran. U redu je, dobro je, ovako je. Dobro. Klanja je svome gospodaru, bare kada. Uputi dovu da te uputi, da izabere najbolje za tebe. I onda ćeš vidjeti. Jer možda ti zaista misliš da je nešto dobro za tebe, a ne bude dobro. I to nam ono što jasno kaže. Vi nekad mislite da je dobro za vas, a to nije dobro. Znači, stalno oslanjenje na Allah Đelešanu učenje dovoje od osobina iskrenih i pravih vjernika. Fadaramna, vidiš kako kao posljedica toga. Znači, zamolio Allah Đelešanu zato fadaramna. I mi smo, znači, nakon toga što su oni zamolili, Allah Đelešanu govori mi, persira sebe, veliča sebe, Allah je jedan, ala adanihun, fil kehfi sinina adada. I mi smo na njihove uši zastor stavili i oni su ostali spavati u njoj mnogo godina. Na njihove uši. Što nije rečeno na oči? Zato što čovjeka budi zvuk u principu. Više. Iako dijelimično na oči čovjek recimo kad spava, zvukovi ga probude više nego samo svjetlo. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أبدا Zatim smo ih probudili da bismo ukazali koje od dvije skupine bolje znaju koliko su ostali u toj pećini. U svim komentarima pokušao sam ovaj, naći, koji su meni naime dostupni, šta je svrha toga što oni znaju koliko su ostavili Isu? Jel me razumijete? Znači, Alšanov kaže da ih je probudio zato da bi pokazao i znao, znao koja skupina od njih bolje zna izračunati koliko su ostali. A šta je svrha toga? Šta je pojenta toga? što oni znaju koliko su ostali. Tako da nisam, ovo što ja mogu doći do tefsira, nisam vidio da je neko o tome nešto ovaj, govorio ili posebno spomenuo, osim jednog e, zvuka, zvučnog tefsira koji ima na internetu, međutim, Allahu Znači, to je jedna interesantna stvar da to nije, nije spomenuo nikom. Nahnu nakussu alejka nabahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mi ti govorimo kazivanje o njima njihovu vijest u istinu onaka kakva je bila. To su bili mladići koji su povjerovali u svoga gospodara, a mi smo im vjerovanje povećali. To je također dokaz da se iman povećava i smanjuje. Također, dokaz da povećanje je od Allaha Đalašana i da je to blagodat od njega Čovjek radi sebe i propisano je da radi sebe, jer je poslanik sa sallam rekao iman se troši kao što se troši odjeća, pa obnavljajte svoj iman. Međutim, Allah Đalašanu je taj koji daje to povećanje. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا I mi smo njihova srca učvrstali kada su oni ustali pred tim vladarom i rekli naš gospodar i gospodar nebesa i zemlje, mi drugog Boga osim njega nećemo obožavati, tada bismo neistinu govorili. Zatim, ha ulai qavmu natahadu min dunihi aliha, لو لا يأتون عليهم بسلطان بين Ovaj naš narod obožava bogove mimo Allaha Đelešanuhu, a nemaju zato nikakva jasnog dokaza, فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا A nema većeg nasilnika od onoga koji izmišlja laži na Allaha Đelešanuhu. To se je dogodilo tada sa njihovim narodom. وَإِذِ اَتَزَلْتُمُوهُمَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَبُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا A kada odite od svoga naroda, izolujete se i onoga što oni obožavaju mimo Allaha Đelešanu, uđite u pećinu, vaš gospodar će vam svoju milost darovati i učiniti da vaš postupak bude koristan i ispravan. Šta se događalo dalje? U čemu je bila pojenta njihovog odlaska? Da li smo i mi dužni kada se pojave smutnje otići iz društva, izolovati se i tako dalje? Ili nismo dužni? Šta je bolje? Je li bolje biti s ljudima ili izolovati se od ljudi i tako dalje.